Il nous propose une LV2 qui, selon lui, serait attractive, c'est le chinois. Ikuskariak euh, txinera bah, klase batean idekitzea proposatu digu euh, bere iduriko kolegioaren erakarpena hobetzeko de mettre l'enseignement du basque au, au, collège Camus. Simplement, il faudrait qu'il y ait, euh, pour lui, il faudrait qu'il y ait l'effectif suffisant. Euskarari euh, begira, ez da kontra agertu, euh, baina nahiko ikasle beharko dira, baionako ere moan bi euh, euskarazko sekzio izateko, bat marraken eta beste akamun. Pour l'instant, l'effectif n'est pas là, mais euh, si euh, s'il avait l'effectif nécessaire à la rentrée prochaine, il n'est pas... Bebentuko ez da ala, baina datorren txartzeko, aski ideki euh, agertu da, ala ere ez gira euh, aja satisfos, ez euh, ginoen uste txinera aipatuko zuenik, gure artean ez da baidatuko dugu. A nos attentes, donc euh, bah, on va discuter euh, dans les jours qui viennent, on va en parler entre nous, on va voir. Je ne sais pas s'il faut, euh, au fond, euh, comment dire, chercher à être à tout prix comme l'autre, hein, être dans une forme de rivalité, euh, comme si finalement il n'y avait qu'un modèle de réussite, celui que représente... Je crois que le collège Camus à la même mission, hein, de, de faire réussir tout le monde. Eskolako erreusitze modelo bakar bat ez da existitzen, euh, uste dut kamiuko lehioaren misioa denen lorpena dela ere. La question Euskarari begira galdera idekia egoten da, lehen mailatik kolegiora euskara segitzen dutenak, geroz eta gehiago dira eta bisekzio sortzen ditugu, biztanda bigarrena kamun izanen da. Euh, poursuit, il est vraisemblable que sur Bayonne, il y aura besoin non pas d'une section en sixième, mais de deux. À partir du moment où il y aurait besoin de deux, il est évident qu'il y en aurait une à Camus.